deň. Dúfam, že sa vám darí, že sa máte dobre, že ste všetci zdravo naladení, pretože to, čo nemôžeme zmeniť, to nás nesmie rozhádzať. To sa musíme len snažiť nevšimať si to a mať taký svoj nový rytmus toho, že to, čo nemôžem nejako zmeniť, tak sa musím prispôsobiť alebo si to nevšímať, ale rozhodne sa na to nehnevať a nedostať sa do polohy, že všetko je zlé a už nikdy nebude lepšie, dobre už bolo. To by vám poškodilo iba zdravie. A vy viete, že keďže je tu relácia na všetko je liek, takže je o zdraví a že to zdravie je tu síce pre každého, ale nie vždy a najmä preto, že si to kazíme svojim dudrožstvom, zlou náladou, tým, že si myslíme, že niekto iný môže za to, že nám ubližujú, že šéf je blbec a kamarátka, teda som s ňou veľmi sklamaná, lebo mi nepriniesla teplú polievku a podobne. Takže dnešnú reláciu si povedzme už na začiatku, chceme byť v pohode nedovolíme, aby nás to rozhádalo. V minulej relácii sme hovorili presne o tom, že čínska medicína prináša v zime pokoj. Tak ako sneh chráni tie semienka, povedal Boris, tak presne tak, my musíme chrániť to, to semienko dobrej nálady v sebe. Lebo slniečko nám ho potom podporí, ale to není ťažké byť na dovolenke pod slniečkom veselý, šťastný, ale ťažké je to urobiť teraz keď vám mrznú roky, mrznú nohy a neviete ako ďalej. Takže v štúdiu vítam Katku Subotič, Borisa Subotič, ahojte. Dobrý deň, čaute. Tovar dan želím, dobrý deň. No a poďme na to hneď, akože stále tu máme zimu, aj keď troška je oteplenie, ale to neznamená, že sa na mnohých miestach nešmíka. A ja som sa te chcela už minule spýtať, len sme rýchlejšie skončili. Teda dlhšie sme robili, ale akože skončili sme skôr, ako som sa stihla opýtať, že ty si prešiel naozaj 100 tisíce kilometrov, čo odkedy ťa poznám. A to ešte 50 7 rokov. miliónov kilometrov. 7 miliónov kilometrov. Tak prosím ťa, povedz také základné rady, že keď ideš e, v zime. Lebo, Kam? S čím? No keď lietadlom? Ideš, nie, nie lietadlom, to, to letí len vtedy, keď má dobré podmienky. Áno. Ale ľudia na tom nie sú tak, že by Katka sa hlási, Áno. ako v škole. Vieš Poď. Čo? to je to najdôležitejšie, mať zimné pneumatiky. Au, hurá, hurá, hurá. Takže zimné pneumatiky sme 21. 11. zákon povie, musíš mať e, zimné pneumatiky ano. bez ohľadu, či je sneh, či nie. Ano. A bude pokuta. A to U je Horvatskoj... správne. E, a, da, da, da. Dobre, ale čo ďalej? Napríklad, ako e, mal by si ísť do tej školy šmiku, trebárs, keď vieš, že nie si až taký, že chodíš v zime síce niekde na chatu e, do horského prostredia, ale nie si ty až taký šofér, ty si taký mestský šofér, nie no, o tebe hovorím. No, to a, si a, sa vyťahol. Áno, no. áno, a že teda treba e, si pre istotu urobiť takú školu šmiku? Ja mám iný problém vieš, najprv potrebuje si sadnúť do tohoto auta. Mm-hmm. A to, keď si sadnem, cítim, jo, student, student, Od... Jaj, že je to sedadlo. Jo, je to aj da. Preto, si to vyhreješ. Preto eh, vyhreješ, áno, ale ne let lampom, <laughs> si vyhreješ sa, eh, zapneš eh, mašinu a stlačíš Motor, bubik jasne. a sedlo do se zohrie, ale to máš i bez ale vidíš, toho, že to aby napríklad se... neznášam. Môže byť, môže byť, ale je to veľmi dobré. Je to neprirodzené, neprirodzené aby som mala horúci zadok. Katka, ne. E, je to dobré, že je teplo, ale do určitej chvíle potom se auto sam zgasne, a i ti musiš regulovati, lebo začneš cititi tupe bolest e, kedy je privela teplo od zadu tog to znamená na tých obličky. Katka to vyriešila veľmi Len elegantno. Obličky, ale ono to, to robí zle aj na hemeroidy a na všetky tieto To veci. už neviem, ale za, viem za obličky. Katka je to vyriešila. Áno, kúpila som ovčie rúno do auta. Na Milujem ovčie runo. A to mm. doporučujem. Čúvaj, ale to ovčie runo nemá ešte na volant. Vieš, aby bolo také <laughs> že to bolo ale, ale to kedysi v tých starých autách niekto ano, mal. Možno to teraz studený, volanie studený, vieš, koľko treba čakať, že sa volám. Že, lebo máš, ty máš kľavé ruky zvonka a ešte mm. -hmm. studený volán, to nie je dobrá kombinácia. A Katka, dá, sú i takí automobily, ktorí majú ich najteplý. Vyhrievaný. Ale musím, dá, musím šetriť ešte trochu. <laughs> Aby, aby som si, si to, taký <laughs> kúpil. To Elon kúpil. Musk má taký. A, ter, dá. a teraz, keď som naštartal benzínsky motor, predný náhon, predný, čo urobím? Prvo vidim vidimaka je situacija na ceste. E, to musi biti suhe, uh mhm. -huh. aby te e, moje pneumatike mali prijanjali, ali to plati e, letne plate do sezone kad je teplo. A kad je pod nekto pove sedem, a nekto štiri, oni stracaju svoju... Prilnavost? prijanosť. A vtedy sú do, odporúčané zimná kolesa. Preto není to bez čerta, to my povieme, lebo e, zimné pneumatiky sú trochu ináč vyrábané a majú vlastnosť aby sú lepšie sedeli na i držali uh, e, auto. To znamená, teraz je hm, poladica. Kad je poladica, existuje, Poladovica. Poladovica. Existuje iba jedno pravidlo. No. Kľúč na do skrinky. <laughs> Do skrinky. A, a neísť von, a neísť pokiaľ nikamo. sa necítiš, že... Lebo i autobus Lebo aj ten smykne. najlepší šofér, presne. I, a, a, ja Poladovica myslím, je pre každého. Vieš, uraziť človeka, muža, veľmi ľako. Ty si slabý šofér. Áno, presne. I to si gotov. Ano. Alebo ženy, ty slabo varíš moje katky... No dnes už sú tie baby také, da, že tak, oni sa urazia, že ty zle šoferuješ, lebo každá, ja šoferujem ako chlap, ja to da. mám pod... Ježišmarja, no to no Kad si videla, ako je vonku, uh, musíš vedieť, že nesmieš mať snieha na krovu. Na hore, na kapote. Hore na kapote nesmieš mať pred na haube pred nesmieš mať, lebo to môže byť veľmi nebezpečné. Nesmieš ísť blízko za kamionom, teraz, lebo oni majú tiež teraz, Áno, teraz ti poviem, familia išla doma a išla za veľkým kamionom, taj kamion mal lad gore na mm-hmm. cerady, to sa na otopilo plachte, na, plachte, na plachte, potom šmikol a zabil ženu. Dakle, musíš spolujazca. mať, spolujazca, musíš mať Eh, dobre eh, roz... veľký odstup. Odstup. Aby to nemohlo na teba nič da. zletieť. A to je, to je keď si už eh, u dopravi a ti musiš vedjeti, kad stupiš do, do doprave, ti musiš vedjeti že su podmenke na cesti zabijak do zabijaka. Ano. Každý, ktorý ide u kontrasmeru je potenciálny protismere, protismere potenciálny vrah. vrah. A ja tiež ano. njemu. Ale ja mislim, že ja viem šoferat, a čo, često ja viem, duplem Jasne. na plin, ale uh, moja skusenost, tri stupňa plus, uh mhm. -huh. cesta suha, mi povijemo ako pušteni prah, ako bar uh ako pušteni prah. I ja bol sam s asistentkom 110 jemna zakruta, jemna, to je toliko, može sa 200 mhm. Ali ne vidjeli sam mostik. Mhm. A ždi, šoferi, prosim vas, ždi, most je štat pre seba. Áno, má tamo, úplne inú teplotu. Tamo, plate, tamo je ich, ne, vždy je ľad. Vždy. Ano. 3 stupňa a tam bola. Ja sam išao 110, što se stalo, otočil sam se dvoj krat jedan krat, drugi krat, ali prvi krat sam se prekvapil, naščaste ne sletil sam dole, a drugi krat sam už išao dozadu sa 110 km, sam šoferoval i držao sam dozadu Si to, smer. Ne, to A potom sam si viberal gdje se budem otočit i, i među dva stroma sam se <laughs> zaparkoval. Pozve sam sa, dobro, pojdme dalje. Potom som to prežíval veľa, veľa, veľa rokov. Už je prešlo 16, 15, 16, koľko rokov, ja si to ešte prispôsobím sa tomu, že keď si námor... jazdu okolnostiam okolo teba. A radšej ideš i 60 70. Takže varujeme pred mostami. Naozaj to Prosím, neberte na ľahkú váhu. Kamion pred vami. Nebrať na ľahkú váhu. Keď je Poladovica, tu nemá vodiča, tu nemá nič. Auto ne ne, nepočúva, Ano, kad e, jedan kilometar je dva ili tri kilometra, e, se tu neću da. Škole egzistuju za šmikanje. Samozrejme, odbornici, ktori e, Formule 1, dobri vodiči, vedja čo treba urobit, doporučujem aby školu, školu šmiku, da bi každý prešao. To se robi kod autodroma Potoň, ak sa nemiem. <laughs> Orechová potvorne, to je Slovakia Ring. Slovakia Ring. Tam som to videl, že robia, myslím, ja to viem, tak, ale doporučujem každém. A cestujeme teraz do Uh, nekakých cest ktoré sú do, A, hore, do dole, hore. Hore, dole. Uh, m, mm, bolo by dobre niesť uh, eh, retezy za sebou, uh mhm. -huh. lebo keď nájdete... A vedieť na... ich nasadiť? E, není to tako ťažké, ale jedenkrát treba ukázať. Ja? A, lebo sa môžete poprečiť po cesty a potom riziko je vždy väčší, lebo ide od zhora, <laughs> ide druhý auto alebo kamion a on nemôže zastať a vy ste na ceste. Dakle, pozor... Dobre, vieš, čo mi napadlo, že mne sa niekoľko e, krát stalo, že som išla a bolo takéto strašné počasie, hmla a všetko. A ja som mala jedinú myšlienku, že ja to tu odstavím a zavolám niekomu, nech pre mňa príde. A, a to si urobila. A to som urobila. To a potom urobila. som sa hambila za ne, to, že ne, Ježiši ne. Kriste, ne, každý iný by išiel. Ne. A ja som to vzdala. To je veľký človek. Keď ty vidíš, že nemôžeš, vypneš, dáš štyri Áno, blikačky. blikačky a odeš doma i kažeš manželu, daj, molim te, to stoji 500 metara od ali to... <laughs> ali pozor, auto koji stoji v križovatke, a ma blikački, a ini autom zaobiđu to a obhadzaju. ti vješ že se nečo stava ano, čiže si ti si mogla tamo stati 300 rokov, ano. keď si chcela. Dobre, aby to vyčerpala, sa mi páči, vyčerpala lebo veľmi zle sa šoferuje cez slzy, čo sa mi stalo. Treba byty. V tom zúfalstve, kým som to odstavila, tak už mi len tiekli slzy, že ja to nedám, ja to nedám, ja niekoho zabijem. Nešlo mi o mňa ale že skutočne akože ja nakoniec zapričením, že nejaká rodinka zomrie. A ne, v takom prípadu, lebo to všetci vidia, ale my sme boli v Rumunsko teraz, Katka, ja, išli sme do jedne križovatke, s moje prave strane, ja sam bol už u kruhu, s moje prave strane nejaka veliki džip, a žena hore, a dopredu, a ni ne pozerala na ma nič, jednoducho. Da. Velike teraz, auto, zviške sa pozorala. Teraz jedna e, dama trebala pustiti, ja sam zastal i čovjek kišel, trebala ga dama pustiti, ona je gledala dopredu, malunka neka dala, za, ja mam prednost. Ženi nisam si isti, že su žene fer vodiči. Prepač, nisam si isti, <laughs> ali dajte se ljudi pozor, teraz nie sú normálne ceste, normálne Presne. podmienky. Nemojme sa robiť ja, pa ja, pa ja. Treba sledovať, sledovať, sledovať. Uh, a teraz ešte si predstav, že Poladovica, do toho telefón a do toho si tam hľadáš niečo na obrazovke, že e, ešte GPS-ku sleduješ a ešte si tam niečo hľadaš, nejakú muziku alebo tele, televíziu. Ono napríklad my, keď ideme na cestu, a to sa netýka len obdobia zimy, ja vždycky pozerám alarm pre jednotlivé krajiny, cez ktoré prechádzame. Nám sa normálne stalo, že my sme boli v Chorvátsku na nejakom tom mojom seminári zamenali na psychoterapiu. Ja som pozrela alarm, Maďarsko bolo pod červeným alarmom, my sme jednoducho ostali jeden deň e, dlhšie aj sa oplatilo, lebo a vtedy bol veľmi silný vietor a lámalo stromy, boli veľké kalamity, takže naozaj, keď sa vydávate aj na nejakú cestu, tak treba sledovať tie meteoalarmy a rozmyslieť si, že či idem na tú cestu vôbec tým autom, ako doktor povedal, že nechám ten kľúč e, v tej skrinke alebo vo vrecku a nejdem nikam, alebo využijem po prípade niečo spolahlivejšie, ja neviem, možno nejaký autobus, električka, vlak, tam dám dneska Ale otáznik. Si pripravím, ano, sa pripravím Rumín, sa. že nevidí, že tam bliká, že ide vlak. No. A pripravím tam. sa na cestu a nesem so sebou teplý čaj, aspoň dve litry. Aj, áno. A potom si zoberiem e, ešte jeden kabat, jednu, koľko máte e, cestujúcich, dva, dve deky alebo tri, uh, štyri, päť, 6 ano, sandvičov. Dialo, a vždy na každé, ako som ja to robil v Nemačkoj počas takých uh, zlých podmienkov, vždy uh, plný rezerv. Jedna uh, e, stancia uh, re, uh, a benzínová zastavka ihnet plni rezervoar a pokračo dalje mhm. lebo nigdje ne vjete koliko hodina možete zostat lebo niste vi na ali tamo neki kamion ano. a potreba čeka 3, 4, 5 onda pa kad dođe veliki drugi kamion a i te ne može hodit lebo su poprećeni auto dakle pripravte se na podmjenke, koji nijesu <laughs> humane Humánne, áno. Dobre, aby to už bolo s tou medicínou nejako spojené, teraz sa často stáva aj v lete, aj v zime, že človeku, tomu, kto sedí za volantom, sa mu zdá, že ide na neho infarkt, že jednoducho už sa mu ťažko dýcha, už mu zoviera srdce, čo má vtedy urobiť? Má slušne povedať, že Prvé kamaráti... Zastať. Áno. Prvo zastať, ich nezastať a zostať sadnúť. Čiže a nie hovoriť si, ja to dám, ja to dám. Mani za Boga zastať, dať štyri tieto... Likačky. Likačke, nakloniť sa e, na sedadlo a čo viac... Aha, takto zhlboka čo vydychovať. Viac, čo viac, to viac, čo viac Čiže silné. vtedy neplatí, že iba nos je na dýchanie. Ne, vtedy... ne, ne. Čo viac, čo mhm. viac, mm -hmm. lebo mm -hmm. musíme dostať, to je masáž srdca. A není to to, že tá kašľaš silno, to myslíš? To, to, kašľaš silno. Kašľaš, kašľaš. Aha, na silu kašľaš. Áno, a silno kašľaš na silu. Aha, no, to je a čo môžem urobiť ja, keď som tam ako spolujazdec? E, môžeš, môžeš e, ga u, chytiť za ruku a e, stlačiť bod srdca i bod e, pan, e, sle, ovoga e, perikarda, znači mm -hmm. tri mhm. prsta tu, Čiže tri prsty tam, kde máme... Popriko, popriko. Zápestie. Zápestie, dlaňou hore da, sme teraz. Da. Máme tam zápestie da. a odtiaľ tri prsty da. hore. Tu, tu, tu silno tlačiť. Je ten osrdcovník. Da, to silno, Hej, a tam to budeme silno tlačiť. Ale, a to je, od malička spustíš sa tu. Mm, rovno, od malička rovno, idete rovno to, dole. To, ich ne to zahybo. Áno. Ale teraz teraz Kati, opíš to potom bod, ešte raz. bod života a smrti. Aha, pod nosom, úplne uprostred. Dvo, dve tretine gore. Dve e, tretiny tu, pod nosom. Da, silno masírovať. No. silno tlačiť a no. masírovať. A to je bod života a smrti, čiže ten ťa Áno. môže zachrániť, kým no. príde no. sanitka. To, to som videla, to keď pozeráš na dramaboxe čínske filmy, tak tam normálne vidíš, že títo čínsky doktory používajú normálne, že pulzovú diagnostiku, ale aj bežní ľudia vedia, že treba pod tým nosom silno to stlačiť, keď napríklad niekto odmieva. Ja tu dajem mhm. igličku. Uh-huh, mhm. uh-huh. uh, videl som pár takých situácií, ľudia boli bezbedom. Ja som dal igličku pod nos, a každý lekár, ktorý prišiel, vedel, že si že zachránil niekto bol už tu, áno, kto áno, ved, ved, ja, ved, vedia. Niekto niečo, to vedel. Kto, niekto to vedel, čo treba urobiť. I vierím, vierím, že som e, zachránil tak dosť, dosť ľudí. A vieš, kde je najväčší problém? Nech sa páči. No a toto búchanie semka, to ja neviem, to je kde. Čo, kam, ako? Toto keď sa trepe, vieš? Uh, e, dá. Predlakte. Prídeme do toho. Dobre. Niekedy. No, čiže pod tým nosom, ale keď nemáme ihličku, tak môžeme prstom, to aj my robiť prstom, tomu, cudzie, tomu človeku. S tým, s tým, Až tak silno, hej? Zobrať si, zobrať nechet, si, nechet. Zobrať si kľúčeve. Kľúče. O, o, plajštift. Jedan písalo nejako tušku, Plajštivije tuška, tuška pero. Tušku no, no. a stlačiť to gore, nešetriť. Či to musí byť silno, vyslovene to, silno ne urobit, Neurobiť urobit e, dieru, nie? Jasne, ale akože Jasne, normálny človek kape, že silno, nemusíš to samozrejme dať to da. pero, aby vyskočilo ne, <laughs> von, ne, ne. ale to tupou stranou, kým tam je ešte da. tá tuha vnútri, tak tlačiť, alebo ja si myslím, že mám to silný prst, že ja by som to a... Ah, asi E, dostačí. A Dosť, potom, ja by som potom keď už e, poviete človeku takom, skúsen e, nasmiať, usmiť sa. Zasmiať sa? Usmiť sa. Len usmiať? Usmiť sa, <laughs> nemôže. Krči. Aha. to už to je pozeraš. už, to už vieme, to je jasné, čo je že to. Je zle. To už že vieme. Už Zopakuj, dneska je pekný deň. A on Nebude to povie, vedieť. Na, ba, na, da, da. Ehm, u tomto eh, pripadu vrijeme, a, a samo zemljama, a mi to povijemo samrtni znoj, to znam smrtni pot, Tu už vrijeme, že je to priliš. U tam tak už nič ne pokazite kad zoberete iglicu broš hocičo, hocičo. a eh, ne musi Šparatko. ne, ne može to, ne musi biti sterilizovano, lebo nemaš čas, nemaš gdje. To ide u život. stlačíš na tri mesta, na každý prst, na vrch prsta. Ano, to sú na extra. palec, na no ukazovák. Všetky, na, no všetky, na všetkých. Na všetky. A tri kvapky. Keby vyšli krvi? Áno, musí byť. Aha, tri, tri kvapky, tri kvapky. Tak. I jedna i druga ruka. Aha. A kad by bolo uh, e, viditeľné, že je... Do jednej strany sa mu pera ťahá, že mu na jednu stranu odkvecla a ucho? Poťahneš za ucho. Poťahne čo za ucho, ako keby se, si to chcel vrátiť. Čiže keď ide pera doprava, tak ľavé ucho mu da. potiahneš. Ako keby si mu to chcel Presne vrátiť tak. naspäť. A, samozrejme, existuje tri typa a, inzulta. Nás netreba zaujať ktorý je, čo je, my trebamo ochraniť človeka. No. Musíme ochraniť. Čiže tri to typy čoho? Nerozumiem. Inzulta. Mozgové, mozgové mrtvice. Aha, tak to som nevedela, áno. Uh, pozri sa. A teraz, ty kad si to urobila, ne človeka posúvať Neka nekad tej je. je i ne dat nikome nič, a kad si to urobila, ste skaze prsta tri prsti. i urobila gore, njehat ga v kludu, ne auto vijest, auto mora biti za strane. Vela ljudi zomrelo kad eh, ta sanitka vezla, to se traso vela ljudi zomrelo, lebo te mikro cirkulacija u glavi, Jak sa to auto je už veľmi silno ano. poškodená. Joj, mm. to je veľmi, veľmi... Po, nekad je to i pružné, ale šta kad už nemáš pružné arterie, šta, šta vtedy? Ja? No ale dobre, ako ty hovoríš, že nechať ho v tej polohe. Da. Ale ja keby som sedela vedľa neho, tak sa ho budem snažiť nejako odsunúť Nič. na moje sedadlo, aby som to mohla odšoferovať do nemocnice. E, e neby som doporučil, ne, neby som, mm-hmm. lebo my sme tako učili, Eh, že sa to tako musí urobiť i keď príde sanitka... Čiže volať niekoho iného, aby príde prišiel. sanitka, povieš, riešil. vidíš, čo som urobil, ne, nechajte ga, lebo uh mhm. -huh. veľa ľudí zomre pri transportu. Uh-huh. Mhm. Samozrejme. Alebo on je už na kraji smrti a života. Samozrejme, teraz je otázne. To musím a ja povedať. Eh, či ga neha tamo a zomreti, taci ti na vine, Uh-huh. Alebo sa vyrieši, ajde, ide, utekaj. A je niekto iný na vine. Aj niektorý, ale v každom e, prípadu i tí druhí, i ja chcem, aby prežil. Presne. Zvlášť... No dobre, a ako rozoznám, že či má mozgovú mŕtvicu, alebo či má infarkt? Lebo srdca, na začiatku je, áno, lebo na začiatku je každému zle, ale potom sa ukáže u niektorých, že to bola mozgová mŕtvica. Teraz ti poviem srdce. zaujímavú vec. Uh-huh. Učil som to samozrejme, ti poviem. V tejto chvíli mi to je jedno. Aha, jasne. Je to, je Človek, to, ktorý odchádza, ja musím dostať dole. Je to uh, prax čínske tradične medicine veľmi, veľmi, veľmi učinkovita. Učina? Kad da, kad daš tu iglicu, Jo? Tam, čo sme hovorili tu, tá, pod nosom, pod života, v tých dvoch tretinách, do, do pod života a smrti. I keď dáš všetky... Tieto všetky prsty, všetky, končeky tri, prstov... Tri kap, kvapky musíš zo každého. Musíš tak hlboko, že tri kvapky. Každé, Vidíš, preto nosím stále brošňu. Keby sa I niečo čo sa, stalo. I čo sa stále? Ľudia, ktorým som takú pomáhal, aj post festum, to znamená, oni povedali, joj, pán doktor, ako ja mám šumenie v hlavi. Mm -hmm a potom, a mam čisto. Kad povijem, že ima šumenje, šum, glava šum, to znamena, že tam ni čiste. Mhm. A kad povije, jo, ja se dobro osjećam, hlad, citim, e, zimu, citim ano. glavi, to je dobre, to znamena, že je šetko urobjeno ako treba. Mhm. I povijem, ždi je ta dilema, či bi sam u e, činskoj tm povedan ne, e, da i Japanci to robja. neposúvať človeka. To je mm-hmm. najväčší zákaz. Jasne. Ja by som sa toho držal. Dobre, však ako ty vieš, ty Ale si to, už zachránil ich si... ľudí, takže asi tak. vieš, ako na to. Ja som ešte zvlášť, vo filme Katka videla záchranu človeka. povedať o ty máš epilepsiom, jo? <laughs> Áno, tých epileptikov, to sme tu už spomínali, to sú takí, čo si hneď e, do 5 minút idú znovu zapáliť, keď e, <laughs> prestane byť samrtný čas, <laughs> vieš. Ježiš, <laughs> fakt? Áno, ale kde sa páčilo, to bolo e, zase možno rok, dva dozadu, syn nám bola, že decka boli na trampoške a jeden e, strašne tam nariekal, plakal, my sme tam došli, tak on, ten starší syn tam toho chlapca tak hladka po hlavičke, že joj, plače, plače, tak e, mal vyskočené koleno, prišiel Boris, robil šup, šup, koleno mu naskočilo. <laughs> No a potom ho nie Boris, ale otec toho dieťaťa odviezol do nemocnice a povedal ten doktor, dobre to ten doktor spravil. <laughs> Výborne. Áno, no niekedy treba tak ja, čo som mala kamaráta doktora, teda dokonca frajera, tak on mal vždy, on mimoriadne, on bol zubný chirurg, ale mimoriadne rád šil. Tak on chodil na lyžovačky so všelijakými školami a on tam mal vždy tie nite, tie zošivače a rovno tam pod oným pod to zašil. No, a tým, že sa to stalo hneď, no. on tak vlastne to bolo väčšinou, no nikdy neboli nejaké, že niečo tak, sa stalo. Tak. Takže zašívačky. No dobre, Katka, e, ja sa až hambím vysloviť tú našu ďalšiu tému, o ktorej sme <laughs> hovorili, že už raz by sme ju mohli dať, že už teda o nej ako toľkokrát sme rozmýšľali. Uh, ja ale... som bol, keď som bol v Číne, uh, veľmi dôležité profesor je povedal, prosím vás, teraz tren, trenujemo... Pozornosť. Pozornosť. Zobral Eh, jeden prst. Jeden z piatich prstov jeden z piatich, na ruke. To, tento, dobra? Ten, a, ktorý olizujeme, dá, keď do dá, niečo dávame, čiže to je ukazovák. Dal takže... do moču. Áno, a ešte a do ťavieho... Do, do ťavieho chovanca dal. Hoven, dal mielnka, ex, ex, da exkrementa. Áno, a povedal pozor, veľmi dôležité byť pozorný a polizal. Olizal. Pol, olizal. Aj, prst. aj prst dal do moču, a, olizal, prst a teraz všetky študenti olizal. išli to robiť. A ano. ja som stál povedal, ček tu nešto mene neštima, prečo som tako smieška? Počo, tu niečo mne nesedí, prečo nesedí. sa on tak smeje? Presne tak. No a keď tu videl, že sa nesedí, smeje, a ja, ja, tak Boris Fičur. Ne, nečo mi bolo s tim prstima nekako čudno. Ja sam tako urobil i po, ukazao sam ano, prst on srednji. Tre, áno, on tretím prstom da. dal akože do kaky a da. do ciky, da. ale olízal si ukazovák. <laughs> Čiže, no a vám profesor ale... povedal, veľmi dobre, lebo toto bola skúška ja, pozornosti. A ja som ho ako ukazoval. Áno, ešte mu teda ukazoval ten prostredník. Ale nie o tomto som chcela. Odvádzate, odvádzate, subotičovci, čo to je? úvod. Ja som... <laughs> to bol úvod do nemravnosti. No dobre, tak ale každý z nás, ako sa hovorí, keď si nájdeš chlapa a povieš, jak si zamilovaná, že je úžasný a tvoja staršia priateľka, ale proste prosím ťa, každý chlap smrdí a prdí. No. <laughs> To je úplne v pohode. No tak choď, Katka, Ale ty tak na teraz poďme na to. Vieš, akože kedysi som čítala, ale ešte tu to dám jednu štúdiu, že bola to štúdia zameraná na prdenie a špeciálne prdenie v rodine. <laughs> Myslíš lečebný prípad? <laughs> Áno, a záver Ono to má aj taký nejaký vznešený výraz, že meteoro, meteorizmus. Dá, <laughs> meteorizmus. Áno, áno. Dá. Čiže budeme hovoriť o prdení, aby ste vedeli, čo je meteorizmus. <laughs> Dobro, Takže ajde, Katka bude pokračovať. No, a záver štúdie bol, že vy keď prdíte, tak tými svojimi prdmi, ktoré obsahujú same dôležité uh, plyny, liečite svojich uh, v podstate Príbuzný rodinných rodin. <laughs> členov. Čo? áno, vážne? áno, vážne. A musí byť Preboha. zavretý oblok v dvere. To je vážne. <laughs> Takže, a čím ich to liečím? No tými plynmi, oni majú napríklad v sebe síru, aj tá síra je veľmi dôležitá. Napríklad. Čiže, aha, čiže nemám utekať, keď vnúk pustí. <laughs> Po, aký je to? On, on lieči svoju babku. Lebo ja vždy utekám. Aký je Takže to? musím povedať, že dobehnem, aby si ma liečil. Teraz to opäť, aký je to petoman? tako, petoman. Nevieme, čo je petoman. Prdoman. dá, prdoman. Aha. No, no dobre, Kati, hovor. Je no, to vážna teda, téma. Je to vážna téma. Ono sa to nezdá, ale keď sa vás doktor tradičnej čínskej medicíny spýta, ako ten váš e, prd vlastne počuť a cítiť, je to veľmi akože dôležitá informácia o vašom zdraví. Takže to je také jedno Vidíš, Boris, si si ma oklamal. 10 rokov sa staráš alebo 20 o moje zdravie a nikdy si sa ma neopýtal ako prdí. <laughs> Prepač, ale v tomto smeru... Ty, rád. V tomto smeru som neškolaný. I musím priznať, da čakám, čekam, čo Katka, čo je, Kati, aby me prekvapila. Nech vieme. Takže teraz dobre počúvajte, aby ste zistili, aký je ten váš typ prdu. Ježiši, <laughs> no hovor. Ak je váš prd hlasný, Počkať, ako delobuch? No. <laughs> Takže ideme ho e, kategorizovať. No, takže ak je váš prd hlasný a nesmierne zapácha, je to znak stagnácie pečenie energie. Ako energie pečenie, hej, pečeňovej energie. To sa zvyčajne deje, keď ste v strese alebo frustrovaní, pretože v tradičnej čínskej medicíne je pečeň prepojená s emóciami. Keď sa energie pečenie zablokuje, naruší to trávenie, takže zle trávenie týmto, ako má Toto takýto... môžem potvrdiť z praxe, ja ti do toho budem skákať, nepoznám áno, ten áno. materiál, ale keď sa môj vnuk poháda s frajerkou a teda robia bordel, energetický, niekedy aj, aj hlasný, tak presne tak to príde. To no vieš čo? Točné. Ale toto je to, Počuva, vieš to čo? mi v živote nenapadlo. Ale toto je ale, to... A nevedela som, že to liečivé a ja utekám aj za dvere, dole schodmi. Ale teraz už viem, že mám zostať stať a užiť si liečenie. Takže, ale myslím, že toto nie je, musím sa opraviť, toto nebude podľa mňa správny preklad, lebo ja som využila automaticky prekladať z angličtiny do slovenčiny ale ten prvý prd je iba hlasný, on je strašne hlasný, <laughs> ale bez zápachu. Ale potom tu máme druhý prd, ktorý je kombinácia, že aj je hlasný, aj silno zapacha. To znamená, že ste možno zjedli priveľa a váš tráviací systém je lenivý. Mm. No ale potom tu máme ďalšiu, tretiu variantu prdu a to je prd, ktorý je veľmi tichý a nezapácha. Myslíš kinez? Aha. <laughs> To sú taký, čo môžeš aj v divadle vypúšťať. <laughs> No. Aj do kina sa s ním dá odísť. A teraz, Katka, prepač, no, počkej, prepač, počkej, čekaj, no. prepač. Teraz počul som to, a co som nechcel veriť a nechcem pripustiť, že kažu u, u, u ľudí, u letadlu silno to robia. Ja se to ne može biti. Kaže i te kako ljudi prde u letadlu. I to jako, kaže, to, to ne bi vjerovala. To nikdy nedovolila, bo vždy idem s nejakým príjemným človekom, pa ktorého by som takto neohrozila. Katka hovorí. <laughs> Takže zopakujeme, ten tretí typ je veľmi tichý a nezapácha, to môže nados, uh, naznačovať nedostatok energie, či Že už ani krvi. <laughs> Áno, Nemáš to. energiu, ne... už, už je ti to jedno. Áno, aj či krvi je slabá, takže môžete sa cítiť <laughs> unavení. Sa. Môžete sa cítiť unavení, ale s týmto prdom idú napríklad studené ruky a nohy. Dobre. Vaše telo jednoducho nemá dosť energie na poriadne trávenie, takže teraz ste videli boli tie tí, tripy prdol. No ale s týmto by si mohla prísť za šéfom a povedať, že ja dnes nemôžem robiť, dajte mi voľno. Ja už nevládzem ani len prdieť. Áno, takže máš ten prd, ktorý je hlasný. A mali by ťa pustiť domov, nie? Takže si to zopakujme, aby si poslu- posluchači vedeli typnúť, ktorí sú. Takže prvý typ je hlasný bez zápachu, takže stagná- stagnácia či pečenie. Potom máme ten, ktorý aj je hlasný, aj smrdí. To znamená, že ste fakt pojedli niečo, čo ste Aha, nemali. Čiže Mačku. nežer. Áno, akože nejakú ťažkú kombináciu, čo vám nešlo stráviť. Alebo potom máte ten prd, ktorý je tichý, ani dokopy, ani smrdí. To znamená, že fakt... Um, že už nevládzete, nevládzete začnite na sebe prdeť. pracovať. Áno. Chyba ty jeden. Výborne. Chyba. Nie, to sú tie... Jaký chyba? Počkaj, Boris Ale má máš svoj ty vlastný. ešte nejaký? Áno, ano, on má nejaký tichy, my to volám o kinezer. Tichy Aha. a... Smradlar, jak hovedlo. <laughs> to robia deti, to, to, to by robili vnúci. Babka, poď sem, babka, poď sem, niečo ti povieme. Dvihli paplón, Ježiši Kriste. A to už nebol liečený. A my to volám úplne To už bol úplne hrozný. Áno, áno. Číňan, vy to voláte Číňan. Tak... No poďme preč od prdov. Ako, máme, ako máme dôstojnú tému dnes, prosím ťa. Pozri sa, Boris. Počka, sme... nie, nie, ja ešte chcem tuto ostať v tejto časti tela. Ja mám pre vás ešte niečo. No, no. Takže keďže ten uh, ich učiteľ ich uka- uh, akože trénoval s pozornosťami a olizovali tam moč, tak poďme sa pozrieť ešte, že uh, čo hovorí o vás moč, teda ako keby to bola... Číha. Vy sa vycikáte a v podstate vidíte svoju zdravotnú kartu uh, v tom Ale, no, VCU. E, to Áno, to, to, to no. si poďme pozrieť, lebo lepšia je prevencia. Tuto, keď to vy vidíte, máte čas ešte reagovať. Aha. Takže čo nás tam zaujíma pri tom moči? Farba, zápach a množstvo tohto moču nám presne ukáže, čo sa deje v našom tele. Iha, hovor. Ak je tvoj moč tmavožltý a silne páchne, zvyčajne to znamená, že máš v tele príliš veľa tepla, čiže si dehydrovaný alebo si pil priveľa alkoholu, jedol hmm. korenisté jedlá alebo si v strese, čo prehrieva tvoj systém. Takže to máme ten, ktorý je tmavo-žltý a silno pachne. Keby sme vonku cikali, tak to zistíme, ale neviem, kde to zistíš na toalete, ktoré teraz zmenili na tie, že rovno voda pod tebou. Mm-hmm. Tam Ešte musíš, to sa, vidíš. musíš sa ešte vyčúrať do snehu. Tam vidíš farbu. Jasne. Ak je moč veľmi bledý a musíš chodiť často na záchod, ukazuje to na slabú energiu obličiek. Tvoje telo... O tom sme hovorili v minulej relácii. Áno, nedokáže dobre zadržiavať tekutiny, takže všetko prejde hneď von a ty sa cítiš unavený a mávaš studené ruky a nohy, takže si môžeme poviazať... Asi ako prietokový ohrievač. Áno, takže veľmi bledý moč a e, tento Mm, ten prd, ktorý je tichý a nezapácha, s tým súvisia studené ruky a nohy. Takže tí, čo ano. máte eh, studené... Neuropatiu napríklad, máva... tak už viete, že prečo to máte. Máte tie studené ruky a nohy, tak si to môžete eh, skúsiť poviazať, či to na vás platí alebo nie. Potom máme... Nech sa ozvu, ne? Neradšej nech no, sa nepoz... ne? Neviem, či toto potrebuješ vedieť. <laughs> to je tak individuálne pre každého, aby vedel, čo má chore. A potom môže prísť za tebou človek, že uh, pán Sobotič, prosím vás, vy ste v minulej relácii rozprávali o tom, že teda keď je to taký dunivý, takže v podstate mám zlupeče, mohli by ste sa pozrieť na mňa. A to by bolo férové, preto to robíme. Lebo ináč by sme si nerobili srandu s prdov, nie? Keď nie je yeah. Silvester. Katka, Bože, čítaj Bože, ďalej. Rány. Takže ak je moč zakalený, často to súvisí s vlhkosťou. Príliš veľa mastných jedál, cukru Fakt? alebo mliečných výrobkov vytvára v tele ťažobu, ktorú telo nedokáže dobre vyčistiť. Takže ja môžem vlastne podľa toho, ako cikam, teda ako vidím cikanicu, tak môžem si naozaj povedať, že toto som nemala jesť. Mm. A skúšať to, že či naozaj, keď zjem niečo iné, či teda už nebude zakalený, ale že už bude normálny. No, no vieš, do... malý problém. Ty môžeš dnes niečo jesť, čo ti zmieni farbu no. a ty sa podľa pozeraš farby, podľa toho sa e, rovnaš, mm -hmm. správaš a zapravo to bolo iba jeden exces to bol. Ty musíš no dobre, viackrát, ale... viackrát pozerať. Však preto som povedala, že musíš experimentovať a zistiť, že či to bolo Viac. fakt z toho ťažkého jedla, ako nám Katka hovorí, alebo či e, keď je menej, sa mi to už nestane. Lebo zase asi trvale zakalený moč tiež môže niečo znamenať oho, nebezpečné. Oho, my, my to pozeráme. No, čak <laughs> I laboratóri ukáže ti, že obličky niečo že sú bielkoviny tam. A s tými farbami to je tiež ako, že keď papáš cviklu, bobkový list, to veľa kurkumy, tak to je všetko z toho jedla. No, takže to tam sa pýta, netreba až tak vylakať. Čo ste jedli, čo ste pili tak. posledných 48 hodín. I potom až tu by som už mohol rozprávať, ale ono prvoj témy som nekako vylúčený. No dobre, tak začneš to sledovať. No ja neviem, že ste sa to v tej Číne neučili. Kurník. Kati, ešte je tam niečo zaujímavé? Áno, áno, no. pokračujeme ďalej. Ak moč páli, alebo je pri močení nepríjemný pocit, ide o tzv. z pohľadu tradičnej čínskej medicíny vlhké teplo v spodnej časti tela, čiže zápal, ktorý sa telo snaží vylúčiť. E, tu by som ti ja mhm. tak chcel povedať, tu si treba dať pozor na HPV. V takýmto prípadne HPV chce... Čo je HPV? E, Humanopapulová vírus, no, to je to, čo áno, je sexuálne prenosné ochorenie. A čo robí také tie hnusné bradavice po telo? No. Lebo to je, ale to není tento, je drugo čísla. Uh, a tu si musíš dati veliki pozor, <clears throat> lebo imaš intoksikaciju teškim kovima, imaš vrhkost u priestorima prijestorima časti, da, <clears throat> imaš a, e, tjeplotu. To je mm -hmm. idealno pre viruse, a tmave. Tam si žiju ako da, tam, najlepšom. A to su, a preto Čína povie, v takýmto prípade ma ste ohrozili váš pohľavný orgán žena. Uh-huh, mhm, mhm. uh-huh. Aj muž. Evo, to som chcel povedať. Dobre. Lebo to Ideme už... ďalej. Takže tuto to dáme už len na záver, aby poslucháči vedeli, v čínskej medicíne sú obličky ako filtračný systém tela. Keď sú silné, tekutiny sú čisté a v rovnováhe. Keď sú slabé alebo prehrievané, hneď to vidíš na moči. Takže tvoj moč nie je len moč. Je to spôsob, akým s tebou tvoje telo hovorí. Ú, to bolo pekné. A v čínskej medicíne, keď počúvaš včas, predídeš neskôr väčším problémom. Prevencia, prevencia, prevencia. Dobre, ja eh, teda, my sme už nejakú reláciu robili za tie tri roky o, o moči, ale ako čo si z toho dobre pamätám, len mi to potvrď, keď sme boli pri tejto téme, že keď je moč tmavý, tmavo-žltý, mhm. jantárový, a, takže e, som e, mala sa napiť viac vody, že to je to, že som nepila dostatok vody, takže už taký ako, a že keď je priesvitne žltý, tak je takmer citrónový, takže už vypúšťa minerály, že pijem priveľa vody a už odchádzajú z tela minerály. Platí? Áno, generálno platí, keď je moč e, veľmi tmavý, <clears throat> samozrejme, čo si siela pila, generálno sa kaže, vieš čo, máš prehriané e, obličky, to je, e, robia trochu inak, musíš si dať vodu Mhm. Lebo moć mora biti svjetlo, musi biti svjetlo, mhm, žuti. Ano. Normalno moč bude svetlo, žuti a bude imati močovu bez, Bez zapahu ali vonju Ono to má takú tú vonju moču. Neuveriteľné je to, počul sam krat žijak povedal, pani učiteljka e, zavrite dveri WC pišalo smrdi, pišača smrdi. Mm -hmm. A učiteľka, da, a učiteľka povedala, ne, ne, vi se milite. Moć, vojna moći je zdrava. Ano, ano ta vonja tak, moći je zdrava. Tak povedala to, to znamená, že fungujú tie obličky, všetko. Jasne, dobre. Ale teda nemáme nejaký list, Kati, ty zvykneš mať. Máme. No. Hm. Tak sa poďme pozrieť na ten list. Hm. Pozabávali sme sa, dúfame, že aj vás sme <clears throat> pozabávali. Odpustia, ak niekto je namosúrený na takéto veci, tak sa ospravedlňujeme. Chyde poze pornič. <laughs> nie, nie, ešte Čítaj, prosím te, niečo. Dobrý deň, s potešením počúvam vašu reláciu na Slobodnom vysielači. Rád by som sa opýtal na podkožný tuk ktorý sa mi vytvoril už pred niekoľkými rokmi v oblasti hlavy v priestore medzi temenom, záhlavím a spánkom. Mm-hmm. Existuje možnosť jeho odstránenia aj nie ako chirurgickým zákrokom, má priemer približne 2,5 cm a výšku 1 cm. Mm, je to len estetický problém. Mám krvnú skupinu AB pozitív, 48 rokov. Za radu vopred ďakujem s pozdravom. Mm, tak ja som videla takýto čo teda on hovorí, že centimeter a 2,5 cm, tak som videla 15 cm krát 10. Takže čo s tým oni zvyknú dotyčný? byť aj takéto obrovské? Čo s tým dotyčný robil? On povedal, že je to estetické, takže nechce do toho rýpať. Má, Má to stále. <clears throat> Lebo ja poznám takých, čo si to dali aj vybrať, už sa im to viac nevrátilo. Uh, ja zase poznám, že si dali vybrať a vrátilo sa. Ako mhm. kom? Ako komu, že? To je presne o tom, čo eh, hovoríme. Som rád, že tento pán eh, pravidelne počul našu reláciu a ďakujeme za otázku, samozrejme, lebo máme čo robiť. Eh, podkožný tuk, alebo my to volamo i Hrčka, ja? Á, tak hrčka, hrčka je iné. Dá. To je, volajú to, ktorý, že tuková hrčka, nie? Dá, no, ktorý tuková. opisujete, je s veľkou pravdepodobnosti lipom. a to je mhm. nesubni nekakav utvar stukove od kanjiva. Lipomi su bežne, većino predstavljaju len e, o čem smo raspravili. To je estetički problem, a zdravlje ne ohrozuju. Ale možnosti odstranjena. Post, e, hirurgici odstranjene, je e, podla medicine najspolahljivša cesta, mali rez, a vybrate celoga tog ložiska. Tá, mm -hmm. celoviska. A, e, je rihle zahojne kad se urobi... No dobre, počkaj, ja ti do toho skočím. Keby si ho mal teraz ty, Dáš si to odstrániť, alebo si povieš, je to estetická záležitosť 2,5 cm. A kedy, kedy me necháš da dokončím, tak budemo spolu, môže? No, ne je <clears throat> no Po, nekakav nehirurgijski postup, to vješćo, to su nekakve kremičke masaže, mm -hmm, to je ni o čemu, lebo e, ten lipom se ne zmenši, ale môže zlepšať iba <laughs> profil kože, ale ničo drugoga. Samotni utvar ali nezvizne. Ali oni sa zvyknú zväčšovať, alebo niektoré zostanú ano, také, ano, aké ano, sú? presne tak. Zväčšia sa zväčšujú, da. Hej? E, hm. Mali sme my dočinená dosť tým i my sme doporučili dračiu krv. Áno. A dračia krv ukázala vo veľa uh, tých prípadov <clears throat> naozaj Dobré že, výsledky. Dobré výsledky. Ale čo si ale, to natiera, to dračev pije, krv? Pije, pije, pije aj natiera, uh mhm. -huh. ale ima, ja by som... Dračiu niečo... krv je už dostať aj v lekárni. <clears throat> Všade. A, a je ju dostať aj... Ale nie je každá taká dobrá. Tak. To, to som, som chcel povedať. Pozor, to sme chceli pozor, traja, pozor. Musíte prečítať niečo o tom, aby ste vedeli a potom je na vás, kad nefunguje jedna, vy funguje druga. Ale, upozorne, na možnosti parazitarne infekcije. Nekedi se ta potkožna hrčka može zameniti sa cistitickim utvarima alibo nejakim parazitarnim ložiskami, a vtedy musimo biti Misliš, to opatreni. Áno, možnosti. V naših podmenkah su povije medicina <laughs> zrijetkave, ali gdje kad letadla ide šest krat do Tokija, do Beč, do Vjedne, tak my sme aj u Toky, rozumíš? Aj u, aj v Barne. Letadla lietajú tam a naspäť. A no? my pôjdeme tam a máme kontakt sa všetkým zloduchým a s ľudími, môžeme sa nakaziť. Aha, dobre. <clears throat> A dobre, to sme pochopili. Ako sa môžeme dobre. nakaziť toxokára, to je psa a mačiaca, je to škrkavka. Škrkavka da. môže spôsobiť túto tukovú Presne vec? Presne tak. Larvy Dobre. môžu vytvárať úzlik v podkošti. Áno, dnes veľa ľudí spí s mačkami a psami, a takže môže to byť. Áno. Tak čudno. Ale vieš, tu je nešto ešte horšie. Tu je pasomnica echinokokus. Uh mhm. -huh. Imaš i dva tipa. Tvori cisti a najčašte je v pečenje, ali vinmoć aj pod kožou. Môže byť i pod mhm, kožou, mm -hmm. ale uh, na Dobre, chváru... dá sa zistiť na nejakom <clears throat> parazitárnom vyšetrení, že č, je, ak tá, tá konkrétna u toho pána, Áno, to si robí. že ako to vzniklo, to že robí. z čoho to má? Áno, to sa i robí. Čiže kam má ísť, aby sme odpovedali? v laboratóriu. Krvi, a tam nikde krvi. nič nezistia. Tam ti to nebudú zistiovať. Pozor, to je prvý krok. Mhm. Kad se ti stjažeš, potom te budu poslati na zahraničke. Vi ste bratislevi zavreli centrum zapare. To, aj to na škole sa študuje parazitologija <clears throat> e, Dva e, semestre lubovolne. No. A potom bi sam chcel podat čo je každo denje. Amerika poveda 80% maju trihinelu. <clears throat> Laži se možu ukladat do svalov nekedi a i pod kožu <clears throat> se može, a ta to infekcija se liječi parazitnim, antiparazitnim lijekmi, albendazol, mebendazol, to lijekar, lekar to povije, što treba robiti. E, a, Dobre, dobro idemo do toga, a to znamena vždi treba se taka ležba u timto pripadima biti pod dožorom lekara. Dakle, to znamen da Hrčku musimo jednoznače višetrenom uh, či je to lipom, Áno, z čoho ale niečo, alebo niečo potrebujeme iné. Vedieť, Preto jasný. to je odpoveď našim Dobre, Ale... Takže zatiaľ nehovoríš, da. že by si to mal dávať vyrezať. Počúvaj, lenže oni väčšinou si predstavujú, že daj vyšetriť, tak keď prídeš niekde, tak oni to väčšinou chcú robiť z toho nejakú vzorku. Presne. A to nie je dobrý nápad. Tak, takže, no čo vy s tým viete urobiť, tak to sa opýtam konkrétne. Uh, dračia krv. Čiže príde dračia krv, nezistujete da. No. nič, ale uvidíte, že to zmizlo. Počula Kati, som... počítaj, po, povedz niečo o dračej krvi. Lebo ona je dobrá na x ďalších vecí. Je, ona sa používa, myslím, že aj keď máš nejaké problémy, že máš nejaké bradavice na rukách. Ja viem, že my máme jedného kamaráta, ktorý to v podstate e, bolo dokonca aj tam v Peru uh, u tých uh, indiánov s nimi ja. uh, variť uh, tú dračku. Mm-hmm. Aj mhm. ty si to tam bola mm-hmm. variť tak on si odtiaľ nosí e, tú kôru a varí to v tom svojom laboratóriu, kde on vyrába tú dračú krv, takže ak by pán potreboval typ na dobrý, kvalitný zdroj, tak môžeme mu poslať do e-mailu e, tú dračú krv. Ona má vynikajúce tie antivírové e, účinky, používa sa pri rôznych tých poraneniach. Viem, že ho odporúčajú brať aj pri tej infekcii HPV dokonca. Aj vieš pri čom? Krv. Aj no, herpesoch sa mi zdá. Čo Evina mama? Boreliozu. E, pri boreliozi sa jej podarilo, a však ty máš tým skúsenosti s boreliozou, tak povedz, Aha. E, robil si to niekedy aj s dračou krvou alebo iným spôsobom? A, e, ne. Uh, vieš, to existuje jedna zvláštna lečba, <clears throat> ktorá sa po jednom doktoru volá, ale my máme aj na Slovensku veľmi dobrú odpoveď, preto keď niekto má boreliozu, prvi stupanj, drugi ili treći, ali hranični. Neko povije, vješ, hranični je 16, a on ima 14. To je čista borelioza, lebo egzistuje jedna forma, ktora eh, je, eh, ako bi podal, tiha gema forma, mhm, Tiha, mm -hmm. nič. Nenapadná, ne symptómy, nevieš o ničom. A robi probleme. uh mhm, mhm, mhm, tako, to, to, problém, ako keby si bol e, sa vlhkosťou a ešte v teplo vlhkosti, uh teplý kom. Máš pocit, <clears throat> že nič nemôžeš a e, e, ako voda, kad, uh kad vrie. vrie tak, a máš pocit, že ti je teško ťa, ťažoba a chceš dopredu. Dakle, máme vlhkosť a máme teplú vlhkosť, to je veľmi zlá kombinácia. <clears throat> Takto tako tá, tá borelioza vie niektoré ľudia trapiť. Ale dá sa, dá sa s tou dračou krvou tiež niečo s urobiť? Pozri sa, ja s tým nemám skúsenosti. My máme inú cestu, ale predpokladám, ak je antivirálna... Ja mám, áno, cez Peru mám skúsenosti, že vyliečila boreliozu párkrát. Ak je antivirálna, tak, tak a to, to je vírus, ide. tak to Jasne. nemám o čom rozprávať. To je baktéria. Ty to dočítaj, Ili baktéria. Dobre? No, a je to aké je... bakteriálno, to by som chcel isto vedieť. Mm, čo je bakteriálne? Čiže musíš vedieť príčinu. No, Musí no, vedieť, ako si po, radil áno, pánovi. Po, poďme, teraz máme ďalšiu otázku. Dobrý Počkaj, deň. Počkaj, nemáme my už končiť? Uh, nie, nám to vidie ešte takto. Dobre. Takže máme čas na ďalšiu otázku. Dobrý deň, dostal som na vás a e, na vaše výrobky typ od známeho. Chcem sa pre tu opýtať. Mal som chlamidie, bral som na to antibiotika, Pomohli mi, ale nie úplne. Kamarát mi poradil váš Oregol Root výrobok. Je to naozaj vhodné a ako by som to mal dávkovať pri tomto ochorení? Ďakujem s pozdravom. Takže čo by si nám odporúčil? Ide o to, že teda... Jedná eh, sa či, o plúcne. ich má? Aha, ano, plúcne, ano, Potom dobre. som sa do, uh, pýtala, do, takže... Sa, áno, že má plúcne. Hej. nemá pohľavne A tak najprv prenosné. začni tým, prosím ťa, že kde všade môžu byť tie chlamidie? Všade. Výborná čo, ono to není sranda. Oko, odpovedeš, ucho, sade. hlava, mozog. Ne, nebudeš veriť. Aj v hrdle. Nebudeš oni, veriť. Tí, čo sade. majú, pozrie, tí, čo majú uh, napríklad tie plucné chlamidie, ktoré im stále tam ostávajú, tak sa im to môže pustiť do, do tkaní, do spojovacích tkaní, uh, do tých fáscií, čo držia tie svaly a šlachy na tých uh, uh-huh, uh-huh. To je tá blanka. Áno. áno, a tí ľudia majú potom problémy s trhaním sa tých častí. Normálne mali sme aj taký prípad s Čo? ramenými klbami. Majú ramené klby a tie svaly, ktoré sú na to naviazané, sa im kvôli tejto infekcii trhajú. No dobré, ale momentálne tie chlamidie sú neuveriteľne rozšírené. Amo. Mladí ľudia sú dosť promiskuitní a teda, e, čo zase poznám prípady, e, tak si to liečia, ja neviem, roky od detstva. E, mali to, keď mali 14 rokov a teraz majú 40 a majú to stále. A chodili po všelijakých antibiotikách a, a neviem, aj Ivermectin aj všetko. Prečo sa tá pliaga nedá nejako Teraz ti poviem, je to veľmi, veľmi dôležité, že e, ste podstúpili tú liečbu sa chlamidiu, liečbu sa tým antibiotikami. E, a, a antibiotikami. E, je to základný krok. Uh-huh. To musíš vedieť. Ty. Ale nevždy pomôže. A Častokrát. ale e, dobre, dobre tento e, pán poznamenal, že antipeka nevždy úplne ostane tak. následky. A organizme potrebe ďalšiu podpore. A práve to náš oregol, no. koji je antivirálny, <clears throat> antiparazitický a vidí i protiv i antibakteriálny. Dobre, ale v tomto <clears throat> prípade má ho piť, kloktať, Eh, to robiť, čo sme my nazvali mlganie. Že Teraz si to... by som povedal, no. že taj náš, zopakujem, antimikróbom a, a teraz on pomáha potlačiť zvyškové baktérie a podporuje imunitu. Kad mm -hmm, je mhm, to mm bakterija, kad je to vírus, alebo kad a je to niečo. A hodí sa k tejto dá. zime, lebo v minulej relácii sme hovorili <clears throat> že teraz potrebujeme podporiť imunitu vo veľkom. Dá väčší, náš treba podporiť. Vejči. A, e, presne tak. Katka učí čínsky a už vie nihao. <laughs> Nihao vie ma ja. Píto, jedno pivo si prosím. <coughs> Dobre. Dôležitá vec. Dobre. Čiže... Lopcha. Vôbcha, vôbcha. No, eh, no, eh. sa, už som veľká, <laughs> ale počúvaj, pivo. povedz, povedz, hm? že a vidí, teda ako. Trikrát treba užívať po jedle 28 dní je jeden cyklus, to znamená my teraz papame, a potom zoberemo čajnú eh, lyžicu do ústa, chltnemo a zapijemo Čiže trochu. Čiže zhltneme, hej? Schltnúť a zapijemo z trochu teplej vody. Mhm. dní. Mm-hmm. To treba zopakovať 28 dní, mm-hmm. potom pár dní prestávka, aby telo samo začalo. My Ale musíme... jedenkrát po jedle? Jedenkrát za deň? Trikrát alebo... denne. Trikrát denne. Bez ohľadu, či ješ alebo neš, ale trikrát, tri denne si neme. musíš dať Lebo to je liečba. A troška teplej vody a 28 dní. To je liečba. A potom 5-6 dní prestávka, dáš telo, že by samo a potom znovu. Aha. A to sa môže 4-5 e, krát zopakovat, ale vždy konzultacija. Uh-huh. A, že či sa to zlepšilo, pozoruje da. sa to. Inače, e, ja ti poviem, je, mi smo se raspravali nekedy, že tre, tijelo potreba čak dva roky, nek povije aj i tri, aby prišlo k sebi znovu po antibiotik, aby se všetki sistemi dali da. A vidiš, a, mi možemo obnoviti sliznicu, črevnu sliznicu, našim jednim koji se, lijekom. koji se zove obnova sliznice, a otporučamo tri krat denje brat počas sjedla da zoberemo pol decilitra vri, e, vode, veľmi horúce vode, e, tú kapsulu ras, rastvorimo a dáme do <clears throat> ano, vody. Ten prášok vysypeme do vody. Vysypeme a zamiešame. Áno, taký čajík. A necháme, da se ohladi, a kad bude čajova teplota, dáme do úst a mm, 4-5 mm, mm, mm, sekundi prekloktame a, mlgame, mlgame <laughs> da, a potom prehltneme. A to je, prečo, lebo podporuje regeneraciju epitelu, a znižnuje podraždenje, a isto tako posilne tu nekakvu prireznu barijeru proti bakterijama. To je velmi dôležité. Čiže môžem to spolu s tým oregolom? Dám oregolu a e, čekaj, čekaj, čekaj, to A to obnovu sliznic berem počas jedla, no, a, oregol? a po jedle kad ukončimo utreme ruke salvetom, mm-hmm, obrisemo, mm to napravimo. Prečo bi to tako ja išao da bi udržao čistotu vnutarnjeg prosvjeda, doporučujem alosan, jer on pomaha vjazati toksini za sebo, potpore travenja, a prirodne vilučenje, to je dobro, lebo te bakterije utjekaju iz tijela, a zaver, ja bi sam to tako složio tu leđbu, doporučio bi sam panu, mi chceme rješenje, a ne chceme to polovično, Hceme mhm, rješenje, na mhm. tom robimo aj e, pan, aj ja. Mi chcemo rješenje akutnog stavu obnovu vnutarnjeg prosljeda, a dohodobu rovnovahu, točno o čem mi to mhm, mhm. stale raspravame, oregol rut bi sam doporučen na potlačene infekcije, obnovu sliznica na regeneraciju črevne sluznice, bez ohladu gdje je ten problem – A som podporuje trávenie i vylučovanie. Ja by som to doporučil, prosím, všetky, ktorí máte také problémy, e, tu vám je recept, ale dobro možete zavolať a napísať, Katka čeka, čaka na vás. I to je to. Tak nezačni, ty zopakuj, že kam môžu písať, volať. Áno, takže môžete písať svoje otázky do kontaktného formulára na www.subotič.sk. Výborne, ja sa s vami lučím, teším sa na ďalší týždeň a dúfam, že zostanete zdraví a nepodáhnete nejakej chrípke alebo podobným hlúpostiam. Vraj na ňu nemáme vôbec myslieť, potom sa k nám nedostane. Že len čo si pomyslíte, že ja v tejto čakárni môžem ochorieť, už k vám pribehne. E, vieš čo, ja by som si rozličil takto. Oregol Root, prosím vás, to jedné ruke, obnovu sliznice do, <laughs> druge, a alo alosan oko, okolo krku, krku.